на видиму смерть. Оцей момент і запам'ятався йому на все життя боріння, віра, невіра. Вони лежали в глибокій канаві, викопаній для осушення болота і оцій полі сухій, на дні якої ріс пожухлий липишняк, розглядали протилежний берег. Під берегом ріс рудий верболіз, далі зеленів косогір, і на ньому, немов кротовиння, чорніли ворожі окопи, ще вище чорніли хати, десь там маскувалася батарея. Здавалося, все це спрямоване проти них, тільки проти них. І всі вони почувалися страшенно маленькими, тиснулися до землі якби могли, вбуравилися б в неї. Солдати дивилися на нього з надією і, як йому здавалося, з благанням. Він віддавав бойовий наказ, а вони повідводили очі. Наказ віддавав за всією статутною формою приготуватися до стартового стрибка навіть вжив це слово стартовий. Вітром через греблю і падати у канаву по той бік. Звідти відкриють вогонь по млину. Але бігти не просто так, а вести прицільний вогонь на ходу. Ще пам'ятає, подумав, що прицільний то вже зовсім ахінея. і знову йому стиснула груди невіра. Хотілося вхопити за плечі найближчого солдата, не солдата, а солдатика, рудоголового, тонкошиєго, і трусити його, і запитати, чи зрозумів він наказ, чи побіжить за ним. А солдатик дивився на воду і мовчав. Либоні він і всі інші знали, якщо командир відділення побіжить сам, то загине відвів очі грузин Варсаладзе. Цей кожного дня пише по три листи. Не побіжить. Ні, всі побіжать, мусять побігти. Просто не дивляться на нього. Кожен збирається з мужністю, боїться зрадити себе. І ось сказано все, що кажуть у таких випадках, і передумано все. Нічого не передумано та й ні для чого. Осіннє сонце припікає в спину, але йому, здається, плечі обсипає морозом. Тіло стало важке, вся земна вага на ньому. Приготуватись. Автомат у праву руку під себе тіло напружене, ноги готові до стрибка. За мною кинув власне тіло як з Знав у цьому порятунок. За другим скоком підняв на рівень грудей ППШ, натиснув на спуск. Автомат забився в руках, неначе жива істота, гуркіт автомата, тупіт власних чобіт, свист вітру, свист куль, ривище у вухах, а він мчав уперед ловив напруженим, пройнятим киплячою сльозою оком вогневу точку ворога, міряв відстань до рятівної канави і болісним внутрішнім чуттям намагався відгадати, біжить за ним відділення чи ні. Вже в кінці греблі зиркнув праворуч, і вітер зірвав з ока сльозу. Одним позирком зафіксував п'ять летючих постатей біжать, і щось засвітилося в серці і мов би, підняло над землею, утвердило в чомусь на все життя. Це було більше за все, що знав до цього. Йому аж сльози покотилися, і було не страшно померти. Він упав у припорошену сірим порохом канаву, перевів подих. Серце билося під горлом. А він дивився назад на греблю, дивився з страхом і надією, бо почував і якусь свою провину.